до Меляновського набагато важче. Спробуй знайти таке потворно низьке скошене чоло, таку мавпоподібну морду. А опізнавачі вже на місці? Сусідка вже, а за Власюком, водієм таксі, носенко зранку по місту гасає ніяк не може піймати. Той з вчорашнього вечора заступив на зміну. А чому радіотелефоном? З диспетчерської не викличуть, як на гріх, його машин на ремонті працює на іншій без рації. Що ж робити? Доведеться чекати. Та вже недовго, об одинадцятій у нього закінчується зміна, заспокоїв Михайло Йосипович. За якийсь час у двері постукав дончик. Учора під час обшуку у гаманці Дворянкова серед грошей знайшли квитанцію на телеграму, відправлену до Ростова на ім'я Дворенкової. Дончику було доручено дізнатися з місць телеграми і уточнити, чи справді за вказаною адресою проживає громадянка Дворенкова. Дончик доповів. За даними ростовчан, Дворенкова Олена Миколаївна, 1940 року народження, продавщиця промтоварного магазину, проживає за адресою, де прописаний Дворенкова і телеграму дано на ту ж адресу текст. Все нормально, вийду через п'ять днів, цілую Веніамін. Виходить, завтра збирався виїжджати. Дончик простягнув Мариничу квитанцію. Тут Анатолію Івановичу на звороті якісь цифри написано. Я цікавився. Дівчина, котра приймала телеграму, цього не писала. Виходить, сам ювелір. Маринич узяв квитанцію. Кульковою ручкою, розмашистим почерком написано 2836. Він витяг із шухляди ручку, вилучену при обшуку ювеліра, провів кілька ліній на чистому аркуші. Так, на квитанції цифри написані саме цією ручкою. Що могли б означати ті цифри? І в Клепарівську, і в Ростові. Номери телефонів шестизначні. Хіба записав без перших двох цифр. Але ж в обох містах телефонні номери починаються не з однакових цифр. Ні, не телефони це. Що ж тоді? Подзвонили з науково-технічної лабораторії. Толю, мушу засмутити тебе, голоси явно не ті. Хм, Шкода. А як з відбитками? Не знаю, ними займається Королевич. Він тобі подзвонить. Ще одна підозра відпала. Маринич було подумав, чи то часом не гастролери робили фальшиві виклики до гапана, щоб коли справді обкрадуть квартиру в тому будинку, то виклик сприймуть як фіктивний. Такий трюк вписувався в манеру цих артистів. Викликали ж вони на квартиру Куравльова таксі хоча могли спокійно піти собі десь на вулиці взяти машину. І тому вчора Анатолій записав на плівку їхні голоси і відправив у лабораторію. Дуже хотілося одним махом розкрити і другий злочин, але експертиза не встановила ідентичності голосів. Значить, фальшиві виклики робив хтось інший. Але це, звичайно, не найголовніше. Зараз більше значення має ідентифікація відбитків пальців. Анатолій знав, що ту експертизу проводитимуть довше. На трьох обкрадених квартирах було знято понад 100 відбитків пальців, чимало з них нечітких, змазаних. Отже, експертові доведеться добре поморочитися. Маринич наказав привезти Дворенкова. Той війшов, повагом обдивився кімнату сів на вказаний Мариничем стілець, потім засовався на ньому, вмощуючись зручніше. Ну що, Дворенко, виспалися, відпочили? Хіба ж вас дадуть виспатися? криво посміхнувся. Але спав, мушу сказати вам міцно, як і має спати людина, в якої чиста совість. Чиста кажете? Ну ну. А от я спав тривожно, турбувався за нашого товариша, якого ви покалічили. І зараз хвилююсь за нього.